قلبي ينادي يا رب يا صاح ينادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح ينادي يا ربي ربي ربي يا ربي يا رب قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون رسي الله بوته يديني كابي بوت إنما ينارجن دا господارا سفيتو وصلشان إذا مولي توبا لهم إذا سنجا بوئي taj pod kojim ćete biti ففي القيامة السلامة وفي الختامة جنات Aktivna islamska omladina Linz. الله أعلى وأكبر الله أكبر الله أقوى وأقدر الله أكبر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom Meeting za Palestinu. Allahu akbar, بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر الله أعلى وأكبر تكبير آه! تكبير آه! علمت أني عائد والحق يشهد لي ونعم الشاهد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقودني الإيمان نعم القائد أنا عائد أنا عائد أقسمت أني عائد أنا قد مللت الشعر يندب نكبتي ورفضت أسمع غير شعر الثورة أنا قد مللت الشعر يندب نكبتي ورفضت أسمع غير شعر الثورة فدعوا النحيب فليس يرجع عزتي إلا زئير النار يوم الغارة أقسمت أني عائد والحق يشهد لي ونعم الشاهد أنا عائد أقسمت أني عائد والحق يشهد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Draga i poštovana braćo i cijenjene sestre, cijenjeni građani, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Zati ovome što bi mogli reći o našoj braći svuda u svijetu koji pate i krvare, a posebno naša braća u Kudusu, u Jerusalemu i u cijeloj Palestini. period nije bio veliki da bismo mogli shvatiti patnje palestinskog naroda onako kakvog ima danas, a posebno ovi posljednji 15 dana kada najmlađi, najmlađi naraštaj djeca i nevina omladina svakodnevno u desetinama ginu i umiru u krvi. Mi, nažalost, ne možemo shvatiti 52 godine muhađirluka krvi vapaja, djecaja, plača, majki koje traže pomoć starata koji su nemoćni i djece koja nisu dovoljno snage nakupila. Ono što mi možemo reći, što možemo sprati ovu ljagu sa naših mnogih institucija i naši i svjetski jeste da se sakupimo i da u jednom grlu kažemo dosta je bilo zuluma, Dosta je bilo nasilja i kod nas i u svijetu. Dosta je bilo lopavluka, dosta je bilo terora nad muslimanima. Do sada su muslimani samo bili preko naše televizije teroristi. I danas u Čečeniji često se spomene na našoj televiziji islamski ili čečenski teroristi. A niko ne spominje kada je u pitanju Izrael, izraelski teroristi, cionisti i svjetski lopovi. Toga nažalost nema. Toga nažalost nema. I mi moramo sprati ljagu sa svih naših institucija koje su zapostavile pravednu borbu svakog čovjeka. Ne samo muslimana, nego i svakog čovjeka. Da ne govorimo o tome kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kurani Kerimu da je on objavio Benu Izraelu, dakle Izraelčanima, židovima, kada je rekao men katele nefsen bigajri nefsin au fesadin fil ardi ennema قتل nase džemija. ومن أحيا الناس ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا kaže Allah i to je, kaže u Kurani Kerimu, objavio židovima Benu Israilu da onaj koji ubije nevinog čovjeka koji drugoga ne ubija i koji anarhiju i pesad ne prosipa na zemlji kao da je pobio čitav svijet, čitav dunjaluk, a onaj ko spasi jednog nevinog čovjeka kao da je spasio čitav dunjaluk to je upućeno židovima, ali oni krše ovu naredbu, to je upućeno čitavom čovječanstvu, jer je Allahova objava i preko Tevrata, i preko Zebura, i preko Inđila, i preko Kurana i Kerima, kosmijski Allahov ustavi zakon koga bi trebali svi svi predsjednici, kraljevi, i sve vlasti u svijetu da slijede, a ne da slijede zakone šeitana, satane i taguta koji se danas slijedi, a ostavlja se univerzalni, jedini ispravni i pravi i pravi zakon, Allahov zakon koga je poslao preko svoji rani Allahovi poslanika, a sa Kur'an i Kerimom i dolaskom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem stavljen je pečat zatvorena je knjiga koja je objavljivana ljudima i nema zakona nakon Allahovog zakona. Nema ustava nakon Allahovog ustava. To je jedini ispravni, originalni, nefalsificirani ustav i zakon po kome ljudi mogu da žive, rade i djeluju. Ono što mi nazivamo savremeno demokracijom, sa vremenom kulturom i civilizacijom, je ova danas Palestina koja umire u krvi, je ova Čečenija, je ova Čečenija što za najvidne Čečenija nesamjere, koji govore o demokraciji i temeljim ljudskim pravima, čak i kod nas u Bosni a daju veto kada Ujedinjene nacije i ostale članice Ujedinjeni nacija osude sionističku, fašističku i neprijateljsku aktivnost protiv nevinog naroda koji od oružja ima jedino male kamenčiće. I koji ubijaju onoga koga hoće, a ostavljaju onoga koji im pleće. Zar ne vidite, braćo, U Iraku danas djeca umiru od gladi. U Iraku danas djeca umiru od nedostatka lijekova i vitamina. Ko je krivat za to? Ko je krivat za to? Palestinci, Čečeni ili Bošnjaci? Krivci za to su međunarodna zajednica i njihov embargo na uvoz lijekova ljudima koji imaju najmanju ruku pravo da žive kao ljudi. تكبير تكبير والزمن يقينا